Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, evo nas u šestom džuzu sa surom Maida, Maida, što znači Maida? Trpe za sopra? To je trpeza, ne znam čija to riječ, asinija, sopra. Sop, sepere, musafir, izvedeno to znači putovati. Sopra je okrugla, to je veličina sopri, ljepota sopri, zato što nije pustu čoškasta, nego i Dok smo nekad zaista bili, nekako smo se više jel da, volili. Ovdje se spominje Sokrata, da su tražili havarijuni Isaovi pristalice da im spusti iz nebesa rani. Eto, oni su to tražili kao čudo. I Allah je rekao, ako a, šta ako budete ponovo vjerovali? Kad ću vas po nikoga. Tražili su Sofru sa nebesa, dobili su Sofru. O tome je dobila naziv Maida Sofra. E, ona nas posjeća na putovanje, da smo u krugu svi, da sve u krugu kruži, da tako stalno jedemo, u zavod idemo i to je to. To je to što je poslanik rekao kad smo pitali šta je dunjalu. Uvijek se radiješ, nećemo ne znaš uvijek isto. Uvijek isto jedeš, isto u zavod Stalno spavaš, ustaješ, radiš. Pa kaže šta bude sa hranom nakon finom kad odeš u zavod? Smrdi. Mogu bi kazati, kad bi nas pitao neko šta je pravo dunjalku, da kažemo da je dunjalku, ono banalno rečeno, klasično sranje. Jeste razumili, to je Dunjalka, Ništa više. E, a vidite ste druga opcija I kad spominjem Sofru, nekad sam bio davno prije 30 godina u i gori je bila jedna Sofra koja je kružila po selu za 40 ovako kad su neki sofreti, toliko velika sofra da je moralo srednjim šestarom napraviti onaj krug moraš gdje centar, da ne pokrišiš kad času metneš. Sad znam se nam ljudi kad sjedim svi ovako, ne, ono, ono da se svako kroz baš može stati 15 ljudi za tu sobru. I to je bila vakovska, džemalska nekakva sopra koja je išla po selu. Ja te zabilježio sam i to, trebaš na dobro duge ruke da dobiš centar sopre. <laughs> Evo, govorimo nekad našim našim našim soframa koja više nema. Idemo dalje. Da ovako budemo da ne duljimo. E, prvi ajet u ovom džuzu je gdje Allah kaže se bila la ilaha illallah džahra bi sudmi al da nam mansulim. Allah ne voli da o zlu priča osim onaj ko ima problem. Znači o zlu ne treba nikom pričati osim onaj ko ima problem. Zlo se širi onako, još kad ti pričaš, ono još veće zlo glasati. Zato kad sjediš negdje na sjelu, ispričaš se fino, misliš da živiš u dobroj državi, dođeš kući, fino zaspiš, a kad sjediš sa političarima i kad gledaš dnevni, sad se nasekiraš i misliš gotovo. Sve zavisi o čemu pričaš. Pa pričaj dobro, pa ćeš se osjećati dobro. I bit će ti dobro. I nemoj o zlu pričati, nek ti ima problem. Nemoj ti je o zlu pričati. Nek on priča. Kao jedan kad je došao negdje, nije ga počastio. I on je javno rekao, ljudi, ja sam bio kočak, nije ništa izgledao. priča ono, nemoj da ja kako ga niko nije počastio. Reče, šta ti imaš mene trija? Nek on kaže da ništa nije dobro. sa komšijom pa se žele tim radnikom. Rekao li sam, znese stvar. Nek vidi narod imaš problem. Što mi moramo po selu treba da ti imaš problem. Kad je čovjek iznio stvar da je sve selo vidjelo, čuj čovjek se seli, ne seli se, nego ima problem, kad je komša nego Kad je komša šuti, vrati stvari, mi ćemo dobiti. A kad je drugi iznio stvar isto, govorio da mu je komšio, a nije on valio. Pa i njom kad iznio stvar, nisu pitali, kud to ti komšija ide, šta je to problem, nego da to Oni jedno čekali da Znači, svi bi mi mogli sebe testirati kad bi pošli svoje znosti. Da li bi nas pitali, ej, komša, kućeš malo, da to ti ode? Ili bi rekli, dobro je neki. Onda bi na sebi izvagao, jel valjaš i ne valjaš. Tada bi vidio koliko vrijediš. Ili želili, sad ću rekli, dobro je, dosta Eto, to je ozvo, nemojte pričati, to sam ko mora pričati. Ili novinari, ili oni što ih prenose, oni moraju ozvo pričati, oni moraju zlo prenositi jer se zato plaćaju. Pa nemoj ti zlo prenositi. Ti nisi zato plaćan, to nije tvoja profesija. Treba fine ljude spominjati pa će, pa i tebi biti fino. Spomenite na svakom selu bar jednog dobrog čovjeka, pa ću kako se sjelo promijeniti. Ovdje se govori o ovom džuzu Isa i Selamu, njegovom uzdignuću i onome što su oni sebi umislili ili što im se pričinilo. Allah kaže da im se pričinilo. Vama salaku, vama, katolu, vama salaku, volakin šubi Nisu ga ubili, nisu ga razumjeli. Olakin šubi, njima je se to pričinilo. Allah ga je sve uzdio. A jedan juda koji je, se, umjesto njega tu bio, njega su ubili. Znači, eh, on je, eto, umjesto njega bio tu žrtva toga. Njega je jedan od njegovih apostola, njegovih učenika. Allah kaže da im se pričinilo. I on će doći pred sudnji dan. To je sto posto tako. Mehdi i Isa a.s. Deđal su trojica zajedno su vojstvo ovaj veliki preznaka sunnih dana kad će Isa a.s. doći i tada niko kršćara neće biti, da neće povjerovati u njega. Wa im min ehle kitab illa la yu'minanna bihi kable mawti. Prije njegove smrti jedan <clears throat> pristavica knjige neće biti, ali neće u njega povjerovati. Jer će vidjeti da je on sad Isa a.s. Da nije Isa sin nego Isa a.s. Tada će vidjeti istinu, i on će doći kao spasitelj, a svi će se nadati nekom spasitelju. Doće istinski pravi spasitelj Isa i I kazat će ko je Ubit će svinju i krst. Znači, tada će presta se je svinjsko meso i neće više biti krstenje. Znači, to je to, dolazi istina. I onda neće biti kući na zemaljskoj kugli gdje neće biti nekom svima. To je vremen vraćanja Isa koji će suditi po šarijetu Mohamedovom. Neće novi šarijet Isti šarijet i kao što ima četvrto mjesto u Umetu tamo u Medini, ne znam istina, trebalo ga ispitati. Gdje će Isa i sam biti ukupan? ima pored Muhammeda Sama Bekra i Omera još jedno mjesto u Medini, u Medinskoj džavi, jer su oni po onom zeleno, gdje bi Isa i sam trebao da bude četvrti pored njih ukupan. I posle njega je Havarija, posle njega će biti posle Isa i Slama, kad niko ne bi više na njavu vjeru. Ovo govorim u Isa i Slama, šta je se sve desilo posle njega, kad je tako Allah uzdigo sebi, da je kršćanstvo se na neki način pojavilo, se kasnije Jan, Konstantin i drugi ostali koji su ga legalizovali i napravili su ovo što su napravili, trojstvo, zbog Isale sa ono što je mislio, i došao na svijet i otišao. On je tajnovito i došao i otišao. I zato je se stvorilo kršćanstvo kao jedna religija, po, eto, uzoru tome da se i krsti, Šta su sve dodali da je sin Boži, da Marija Bogorodica, sveti duh i tako dalje, a jevreji ga nisu priznali. Zato što ga htjeli da budu. Ali to, dolazi nam da se onda potvrdi i Isa salama, i Musa salama, i sve ključni Evo mi znamo i sada pobrojim imena i juna apostola koji su bili muslimani. Jer je Isa sam pitao, hoćete mi biti pomagači? Oni kažu, nahnu ne saruba, nam nabila. Mi smo to pomagati, mi vjerujemo Allahova, nahnu lehu muslimu, mi smo muslimani, ove apostoli su bili muslimani, evo im imena. Zato da mi ovdje ovo ne mislimo da je musliman onaj koji je suljo i muja, haso i gusu. Nema to veze s vjerom. To se ima veze sa našim mentalnim sklopom Bosni. Ovdje. Evo ovako. Juda, Matej, Tadej, Šimu, Kananej, Ivan, Filip, Pavel, Toma, Petar, Andrija, Bartolomej, Jakov Zabadejev i Alkovej. Alkovej. Što ste čuli sve mu se narvio? Ono. Andrija. Petar. I rekao, Petar mu snimao. Pa evo je u A nama ne ide upravo zato što mi mislimo da je ovo. Ima varata, Omer mu kršeni, Mohamed Mohamed. Rekao, on kršeni Mohamed. Eto, Omer. Tariko, Tarik, je bio Tarek, onaj Sadamov izaslanik koji je kršen, sjećate se, Tarek. Ovo hoće da vam razbijem da nije musliman to koji imaš, kakve veze ima ime sa tvojim namalaznica i sa Abdesom. Ovo što je se nama vrtu uglao da je koje se po Đerešu, sad se džereš ili drugi. Kakve veze džereš ima, ja ako nisi nikad klanio. Nisi nikad Abdesu kada ja sam musliman, nisi. Allah zna šta sam. Evo pite imena i sa ovih svetljenika. Havarija, Havarijuna. Evo, dalje idemo ovoj suri su objavljeni svi propisi, pa kaže ona je među posljednjima objavljena, kaže i na tebe je objavljena, kaže da je slomila je toliko je teško bilo objavljivanje ove suri intervencije, ili manje. E, tu su došli propisi šta je haram, šta je halal. I poslije nje, kaže više ona među zadnjima objavljena, nema se šta više pitati. I u njoj je rečeno, ima ekmetu lekum dinu, danas sam upotpunio vašu vjeru. Varaditu lekum islame dina i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Nema više ni dodatne dozine. Kad je nešto upotpunjeno, moraš samo krniti to, nemaš ti šta kude sad više pametno. Vjera, vjera, drugo je dunjalo. Vjera je se upotpunila sa Muhammedom a.s. i sa objavljenom Kur'anom i sa ovom suru. I ovdje je rečeno što je zabrana. Arme, urme, kalikum, mejte, vode, valahna, fizir, vamo na gajri, lahbi. Krv, krv, zato je problem kad se kolje nešto, ako ne oteče krv, krv je najveći prenosnik bolesti. Ste razumili? Krv je zaraza. I ako nije krv otekla, ako se pikuje, ne znam kako zakonje, a nije krv dobro jesu, pa to je bolesno jesu. Zato je krv haram, lešina, uginulo. Svinjsko mjese i ono što je nagodeno ili robom probodeno ili znači to zilje i zvije. Sve znači što nije kino, zakon. Evo ovdje je sve nabrano što je haram mjesto. A morska, morska životinja je sve što umro je dozvoljeno jest, tako samo govorim. Eto, i hrana kršćana. Ono što je nama Hala je dozvore nama i nama njima hrana. Od nas njima i njima nama hrana, da mi od njega uzmamo, od njih uzmamo. Tako stoji. Čak kad bi ti sad trebao kurba neko zaklad da ne imaš nikakvu mušta. Mogu biti kršćani ili jevrej, ehlu bi davija zaklad kurba. Rekao, gdje će mi vlada zaklad kurba? Ja to moram. Jer je ehlu i Znači, ono što oni zakljuju, nama je dozvoljeno, normalno je kravo, da je ovca, da pa nije svinja. Znači, tako stoji u Koranu. Evo ta pravila, jer mi priznajemo tako da Zato se može, muslima, može želiti kršan ili jevriju. Može želiti. Ne mora ne primiti islam. Samo se kad ne može udati za kršćane. Se razumije? To je haram. To je, to je pravo islam. Znači, Islam respektuje kršćanstvo i jevrejstvo kao ehlo kitabe, kao narod obje koji su dobili taj i Inđim, pa ga oni kasnije na svoj način dokunjavali, e, dopunjavali, izmjenjivali i tako dalje. Ovdje imamo abdeste i jednu veliko naučnu. Abdest, četiri čvrta abdesta su lice, ruke, četvrtina glave i noge. To se kod abdesta mora popiti, kaže tako u Ako nema vode ili ste bolesti, ili ste na putu, pa ste sa ženom sastavili, izvršio nužu, a nema vode, šta ćeš, hoćeš klanjati džunu, da ne kaže, eto, usran, šta sad reći, ja ne vjerujem klanjati. Evo, vršio nuždu, se ovdje, sastao se sa ženom, na putu, nema vode, te jemu, jer se sad razumiješ šta treba zamjenjuje. Zamjenjuje i si džunu, i si usran, i upišan, i krvav, i sve, a nemaš vode, klanjaj krvav, takav kakav je, se moraš klanjati se razumili, da ja nisam čist. moraš klanjati što kod pita. Ti si u vanrednim situacijama. Kad dođeš kući, očisti, očisti se. Jedan je asfalt, Džunup bio. U džunup bio se ponoći. Sad znam si džunup. Studena ovako po sad, studena i Nije se smio kupati. I bio, ima, gledao sada kao vođa svojim ashabima. A džunup, Kažu mi, kamer, ja su je džunup Pa kaže, ali salam, što ste uradio? jer nisam se smio kupati. Bojio se da se ne napadim. Ja i sam se nasmio. On je te jamom uzao i kao čunom kajno ste jamom. A vi to ne bi smio, ja to da ne bi smio. Zato što ne kontate vjeru. Što mislite da vjera teška, to nije teška. Džunup, uzmite jamom pa kad bude vruće, kad uđeš kući u sobu vruć, pa se okupa. Jer je jedan tako ranjen, trebao se si, on mu rekao, ne, ne, ne, kaže, onaj, moraš ti se ne smiješ te jamom uzeti. I abdestio se čovjek i umre pa malo, šta je rekao Islam? Ubio vas Bog, što ste ga ubili? Što ste mu rekli da se abdijska ne mogu tejemu uzeti? On je bio ranjen, on je krvario. A vi to zbog svog potnepoznavanja vi je neću ja ću ono klanjati. Pa uzmite jemu, ne čunu ti sam tejemu je abdes. E nama ne ide ulao šta je tejemu. Vidite da postoji čovjek koji leži u bolnici, ne mreš abdes uzeti. sam, katete, upišan, zemlja krva, jemu mi klanjaš. Da se razumije? Klanjaš Hrvat, eto, sad, nešto. Ali klanjaš jer su duši čisti. Imaš Vidite šta za meni je tejemu. Ovo sam namjerno povedao po tejemu, što ljudi ne znaju šta je te tejemu. I tejemu se ima ovakvu ruku, mudari potrebne sa lice i opet udari ovakvu desnu pa lijevu ruku. 50% ljudi ne zna uzeti tijelo, ne zna Boga. Ja davno nekom sjelu na okusu bila, da je ti reći kak sam na On se spreče kada ne zna, pa rekao nisi jedini koji ne znaš. Ne zna čovjek uzeti tijelo, da ruku lice i onda ruke. Evo da privodim kraju. Ovdje, evo će nam je isako ovo naše vrijeme, e, ima pravila još ovako. Ovdje reći kabel i kabel, znate šta je radio u je radio kabela jer sada uvijek će biti onima što će biti kabel i habel, ali habel je rekao ja neću dati svoje ruke Znači ima oni koji vole duše uduše, ima oni koji vole da ili ubiva, ubiće će kabelovac, Ko ubije bespravno kao cvet, je kakšten čitav svijet s toga. Ako spasi jedan život, to je sadnja, spasi, tako u Za lopova je osjecanje desnih šakri, pa onda je ovdje, pa do kraja. Tako da onda, ovdje vidio se nađu tamo oni bez ruku, oni su otprilike bili svi prija lopovi. Krali, pa sad prosi ne mogu raditi, onda. bez ruku. Upati i policija. Tamo moraš stvarno, ako ne ne boji se da će ti Znači da se pare kravu tamo nađu. U tavafu, kad je kurva, kad nema ti policija, ko vidi Čovjek je žen rekao, ne nosi žena para na tavaf. Ona je ponila četiri hiljade maraka. I ekspert lopov, to su specijalci, univerzalni lopovi, pored javi, koji nije došao nađen, ko došao da kradi. On je ženi s kalkanom ovako, ona je u grudnjak, nekama četiri hiljade. I on joj stalno, kako se kopijati kuru, on je njoj onda prorizu, ispod, zapravo pročaju kupaju. Žena nije, nisu čula. Vidite što radi specijalci. Samo kad je tako. Ali eto, to je tamo šarijan. Ja sam pričao kad su su mamu rekli. I onda Arabija je ostala zemlja, kao su žene pokrivene, kad jesu pokrivene. Jesu ostala zemlja, ali u Arabiji nema vanbračnog djeteta. Da je na teretu države, se razumijem? Nema vanbračnog djeteta. Da mi u nas nakon puta zaključiti. Tu neće nikom pokrati. Samo su užili grada. da ovdje ima pravilo i za sjecanje rekli Ovo nije pošteno, ali eto spasiš kasnije mnoge. Onaj, ovo je šarijat, ja vjerujem Bogu više nego svim psiholozima i pedagovzima, kako rekli, ima neko bolje pravda, Nema bolje prava nego kako Allah Đelešanu kaže. Evo bit će dovoljno za danas. Danas Allah pomogne i koliko